ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون แล้วบรรปลายของผู้ที่กระทำความชั่วนั้นก็คือความชั่ว โดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ และพวกเขาเย้ยหยันมันอัลลอฮฺยับดะอุลขลกซุมมายุอีดูฮูซุมมาอิลัยฮิจุรจาอูนอัลลอฮ์ทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์ แล้วทรงให้มันกลับมาเกิดอีก แล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างพระองค์ละ แล้ววันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้น พวกก่ออาชญากรรมก็จะหมดหวัง และจะไม่มีผู้ใดจากบรรดาภาคีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาได้ และพวกเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธบรรดาภาคีของพวกเขาด้วย และในวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้น วันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกัน สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคุณงามความดี พวกเขาก็จะยินดีอยู่ในสวนสวรรค์ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และการพบเราในวันประโลก ชนเหล่านั้นแหละ เป็นผู้อยู่ในการลงโทษอย่างถาวรดังนั้นมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์เมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเย็น และเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้าและ การสรรเสริญบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และในยามครบค่ำและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามบ่ายวานพระองค์ทรงให้มีสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต และทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิต และทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมัน และเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนำออกมาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดิน แล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไป และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือทรงสร้างผู้ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเอง เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขกับนางและทรงให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้ แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ ومن آ ي ا า ه خلق السماوات والأرض واختلاف أ ل س ن ت ك ัลวานิ ن ุม อินนฟีซาลิกลาอายาตินลิลอาลิมีนและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการแตกต่างภาษาพูดของพวกเจ้า และผิวพรรณของพวกเจ้า แท้จริงในการนี้แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่มีความรู้ทั้งหลาย بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการหลับนอนของพวกเจ้าในเวลากลางคืนและกลางวันและการที่พวกเจ้าแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ ท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้รับฟังอินฟีดาลิกลาอายาติลกอมียากิลูน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัว และเป็นความหวัง และทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้า และทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำฝนนั้น หลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาและ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดิน มั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดิน เมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์และ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้าง และทรงให้มันกลับขึ้นมาอีก และมันก็ง่ายยิ่งสำหรับพระองค์ และคุณลักษณะอันสูงส่งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณ ضرب لكم مثلا من أنفسكم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 พระองค์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเอง จะมีบ้างไหมสำหรับพวกเจ้าที่จะยอมให้ในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองบ่าวทาสมีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้า และพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนเท่ากัน โดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเอง เช่นนั้นแหละ เราจะแจกแจงสัญญาณทั้งหลายแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาลวเปล่าเลย แต่ว่าบรรดาผู้อาธรรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขา โดยปราศจากความรู้ แล้วผู้ใดเล่าจะแนะนำ

ดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าเข้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้ โดยธรรมชาติของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์นั่นคือศาสนาเที่ยงตรง แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้มุนีบีอิลวัตตะกูวะอมุศลาตวะลาตะกูนูมินัลมุชริกีนและจงยำเกรงพระองค์และจงปฏิบัตินมาศ โดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีมินัลลดีนฟัรกูดีนฮุมวะกานูชิอาคุลฮิซบิบิมาลดัยฮิมฟริฮูคือในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆ และแต่ละหมู่คณะก็พอใจต่อ สิ่งที่พวกเขามีอยู่และเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์ พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา โดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์ ณ บัดนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาก็จงเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขา แล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถิด แล้วพวกเจ้าจะได้รู้หรือว่าเราได้หลักฐานอันใดแก่เขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์ะ وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون และเมื่อเราได้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาพวกเขาก็ดีใจตอบและเมื่อความไม่ดีอันใดประสบแก่พวกเขา เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาประกอบไว้แล้ว พวกเขาก็หมดอะไรอวลัมยรูว่าอัลลอฮยบสุตุรริซกลิมันยชาอวยกดิร อินนฟีซาลิกลาอายาติลิกออมียุมินูนพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ดังนั้นเจ้าจงจ่ายให้แก่ญาติสนิท ซึ่งสิทธิของเขา และแก่ผู้ที่ขัดสน และผู้เดินทางนั่นแหละ เป็นการดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ปรารถนาพระพักของอัลลอฮ์ และชนเหล่านี้แหละเป็นผู้ประสบชัยชนะว่ามาัยมินูัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์ดอกเบี้ย เพื่อให้มันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์ มันจะไม่เพิ่มพูนนะที่อัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากสกาดโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทวีคูณอัลลอฮุลลดีขลักกุมซุมมารซักกุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮีกุม هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้า แล้วทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า แล้วทรงให้พวกเจ้าตายแล้วทรงให้พวกเจ้าเป็น จะมีผู้ใดบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้ากระทำสักอย่างหนึ่ง จากสิ่งเหล่านั้น มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีการบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้ เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาได้ลิ้มรสบางส่วน ที่พวกเขาได้ทำไว้ โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวกลซีรูฟิลอัรดฟันดรูคัยฟกานอาิบตุลลดีนมินกับลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดิน แล้วจงพิจารณาดูว่า บั้นปลายของกลุ่มชนในอดีตนั้นเป็นเช่นไร พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ตั้งภาคีดังนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าไปเพื่อศาสนาอันเที่ยงธรรม ก่อนวันหนึ่งคือวันกิยามะของอัลลอฮ์จะมาถึง ซึ่งไม่มีทางดีกเลี่ยงได้ วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายผู้ใดปฏิเสธศรัทธา การปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขา และผู้ใดกระทำความดีพวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเองเถิดลิดอะ เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบพวกปฏิเสธศรัทธา وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือพระองค์ทรงส่งลมมาเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลาย และเพื่อพระองค์จะทรงให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสความเมตตาของพระองค์ และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาจากความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและ وكان حقا علينا نصر المؤمنين และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตก่อนหน้าเจ้าไปยังกลุ่มชนของพวกเขา และเขาเหล่านั้นได้นำหลักฐานต่างๆมาให้พวกเขาแล้ว ดังนั้นเราได้ตอบแทนบรรดาผู้กระทำความผิดอย่างสาสม และหน้าที่ของเรา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 เมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจ และทั้งๆทที่พวกเขานั้นก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขา พวกเขาก็เป็นผู้หมดหวังดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูร่องรอยแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ว่า พระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งอย่างไร แท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้ว และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งและหากเราได้ส่งลมไป แล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลือง แน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เนรคุณ หลังจากนั้นแท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยิน และเจ้าจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยิน การเรียกร้องได้ เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับว และเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทางนำแก่คนตาบอดหลังจากการหลงทางของพวกเขาจะไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา ดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อม ยอมจำนน อัลลอฮุลลซีขลักกุมมินดอฟินซุมมะจัลมินบะดิดอฟินกุวะตันซุมมะจัลมินบะดิกุวะตินดอฟันวะชัยบะ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير อัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเจ้าเกิดมาในสภาพอ่อนแอ แล้วหลังจากความอ่อนแอพระองค์ก็จะทรงทำให้มีความแข็งแรง แล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทำให้อ่อนแอและชราภาพพระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอานุภาพ และเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผู้กระทำผิดทั้งหลายจะสาบานว่า พวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้ นอกจากเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น เช่นนั้นแหละ พวกเขาถูกให้หันเหออกไปและ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون และบรรดาผู้ที่มีความรู้และศรัทธากล่าวว่า โดยแน่นอนพวกเจ้าได้พำนักอยู่ตามกำหนดของอัลลอฮ์จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพ ดังนั้นนี่คือวันฟื้นคืนชีพ แต่พวกเจ้าไม่รู้ ไม่ยอมเชื่อในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่บรรดาผู้อธรรม และพวกเขาจะไม่ถูกร้องขอให้กลับเนื้อกลับตัว ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون และแท้จริงในอัลกุรอานนี้เราได้ยกอุทาหรณ์ไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์และหากว่าเจ้านำมาให้เขาด้วยสัญญาณหนึ่ง แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า พวกเจ้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวงเท่านั้น เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงประทับตรา บนหัวใจของบรรดาผู้ไม่ยอมรับรู้ดั จงอดทนต่อไปเถิดมุฮัมมัดแท้จริงสัญญาณของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอ และอย่าให้บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อมั่นทำให้เจ้ากังวลใจเลย